Lakbot Best of 2021 2021 2021 Sa isang Facebook group, alamak ang bentahan ng mga anting-anting, lumang libro at mga sinaunang kagamitan na pinaniniwalaang may sumpa at mahika. Isang makintab na alahas ang sinasabing isinumpa at sino mang magsuot nito, tiyak mamamatay pinag-aagawan sa comment section ng produkto at lahat ay handang magbayad ng malaki, makuha lang ang kwintas na yun. Mayroon ding lumang rebulto na bawal daw hawakan tuwing gabi dahil masusunog ang kamay ng sinumang humawak dito. Lahat ng mga bagay at kagamitang may malalim at madilim na nakaraan ay makikita roon pati mga personal na kagamitan ng ilang mga kilalang scientist at inventor ay matatagpuan din doon. Tamang silip at basa lang si Dave sa mga post habang nag-i-scroll hanggang sa makakita ng isang bagay na humugot sa atensyon niya. Isang makapal at lumang libro na may guhit ng maraming mata sa harapan. Itim ang balat nito at tila gawa sa bakal base sa litrato. Ayon sa post ng seller, ang pamagat ng libro ay minanegite potimin kitati pote. Wikang Griego. Makikita sa mga kuhang litrato ang laman nito na punong-puno ng mga iginuhit na mata. May mga letra at kasulatan din itong hindi matukoy kung ano ang kahulugan lahat daw ng mga nagmay-ari ng librong iyon ay dinapuan ng malubhang sakit matapos mabasa o makita ang buong nilalaman ng libro. Napaka-misteryoso ng naturang libro at wala ring nakakaalam kung sino ang sumulat nito. Ang tanging alam lamang ng mga nakakita rito ay may daladala itong kamalasan sa kung sino man ang magtangkang silipin ang buong pahina. Napangiti si Dave Nakatagpo rin siya ng bagay na napupusuan niyang bilhin sa Facebook group na iyon. Bukod kasi sa nagustuhan niya ang misteryong taglay ng libro, ibinebenta lang din ito sa halagang dalawang daang piso. Napakamura na nito para sa kanya at dahil hindi rin naman siya mapaniwalain sa mga kwentong kababalaghan, naglakas loob siyang kontakin ang seller nito para bilhin ang libro. Dalawang araw lang ay nakarating agad ang libro sa bahay niya. Agad niyang binuksan ang kahon at nakita sa loob na nakabalot pa ng makakapal na plastik at dyaryo ang libro. Lalo nga siyang namangha nang makita at mahawakan ito sa personal. Bahagyang mabigat ang libro dahil gawa ang balat nito sa metal. Nakaukit doon mismo ang mga mata pati ang pamagat sa gitna na nakasulat sa ibang lengguahe. Dinala pa niya sa kwarto ang libro at doon binuksan ang mga pahina. Makapal ang libro at talagang siksik sa laman pero wala siyang pinalagpas na kahit isang pahina. Bawat pahina kasi ay naglalaman ng kakaibang illustrations ng mga mata. Sa ibabaw o ilalim ng mga guhit, nakasulat ang description na hindi rin niya maunawaan gawa ng kakaibang alpabetong ginamit dito. Sadyang luma na nga ang libro at walang makapagsasabi kung gaano na ito katagal. Ang ipinagtaka lamang ni Dave, puro mga mata lang ang ilustrasyon ng libro. May ilang mga guhit gaya ng pader, bahay o baso pero may kadugtong din itong mga nakakatakot na hugis ng mga mata. Doon niya naisip, para saan nga kaya ang librong ito? ano ang kinalaman ng mga mata sa mga nakaguhit at nakasulat dito. Hindi kaya nakalagay rito kung paano buksan ang third eye? Larawan ng pagtataka si Dave. Talagang nangunot ang noo niya sa bawat tumatakbong pahina dahil puro mga mata at kakaibang sulat lang ang nakikita niya. Mahigit isang oras nga siyang nakaupo sa tabi ng kama hanggang sa makarating sa dulo ng libro. Sa huling bahagi nito, makikita ang ilustrasyon ng isang malaking bulas na lalaking may mahabang liig at punong-puno ng mata ang iba't ibang bahagi ng katawan. Natapos ni Dave ang libro na wala man lang naunawaan. Ang mga nakaguhit na mata ay hindi nakatulong sa kanya para makakuha ng kahit kaunting clue sa kung anuman ang laman nito. Sadyang binabalot ng misteryo ang librong ito at malabong matuklasan pa ang tunay na kahulugan. Sinubukan niyang tumingin sa internet tungkol sa impormasyon ng librong iyon. Ngunit bigo siyang makakita. Ang tanging nasumpungan lamang niya ay ang ilang mga forum na pinag-uusapan ang mga teorya tungkol sa libro. Tulad niya ay nagtataka rin ang mga ito at naghahanap ng kasagutan. Ipinatong niya sa lamesang katabi ng kama ang libro. Bukas ay balak niyang ipanakot ito sa mga barkada. Kinabukasan, nagising si Dave na sobrang sakit ng noo. Pakiramdam nga niya ay nagkasugat siya dahil sa sobrang hapdi nito. Pagtingin niya sa salamin, ginapangan na siya ng kilabot lalo nang makita niyang may isang mata na tumubo sa kanyang noo. Ang mata ay tila may sariling buhay at kumurap mag-isa. Lumilingon din ito sa paligid at tumitingin pa sa refleksyon niya. Umatras ang mga paa niya at naupo sa kama. Natagpuan na lang niya ang sariling nanginginig sa takot habang iniisip kung saan niya nakuha ang tumubong mata. Agad siyang napalingon sa kinalalagyan ng libro. Naglaro sa isipan niya kung ito na kaya ang misteryong itinatago ng isinumpang libro? Napatunayan niya ngayon sa kanyang sarili na totoo ngang may sapi ang librong iyon. Pero ang mas mahalaga sa kanya ay kung paano mawawala ang mata sa noo niya. Muli niyang binuksan ang mga pahina ng libro at naghanap ng kahit anong clue na maaaring makatulong sa kanya. Pero wala. Wala siyang napala. Wala sa tuwing susubukan niyang intindihin ng mga guhit at nakasulat sa librong iyon ay lalo lang nahuhulog sa kailaliman ng utak niya. Hindi niya alam kung saan hihingi ng tulong. Natatakot din siyang magsabi sa mga kaibigan at kamag-anak. Sinubukan niyang tawagan ang seller ng libro ngunit nang sabihin niya ang pagtubo ng isang mata sa kanyang noo ay biglang natahimik ang tao sa kabilang linya. Hindi nagtagal ay binabaan din siya nito ng telepono. Ilang ulit pa niyang tinawagan muli ang seller pero hindi na ito sumasagot. Hindi niya rin alam kung maiiyak o magagalit ba siya. Hindi lumabas ng bahay si Dave sa loob ng ilang araw. Maghapon siyang nakababad sa laptop at naghahanap sa internet ng pwedeng makatulong sa kanya para mawala ang sumpa ng libro. Sa ilang araw niyang paghahanap ay bigo siyang makakita ng solusyon at inisip na lamang niyang hindi kaya't habang buhay na siyang mabubuhay nang may pangatlong mata sa noo. Sa huli ay nanlumo na lamang si Dave dahil mukhang wala nang makakatulong pa sa kanya. Isang gabi nga ay sumakit ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay may sugat na humahapdi sa kanyang katawan pero malinis naman ang balat niya. Halos na napuyat si Dave dahil sa labis na hapdi ng buong katawan at dahil dito'y nahirapan na nga siyang humiga dahil sumasakit ang balat niya sa tuwing tatamaan ng kutsyon. Tanghali na nang magising si Dave. Sa tansya niya nga'y mahigit isang oras lang ang itinulog niya. Ngunit sa kanyang pagbangon, ganon na lamang ang pagkasindak niya nang makitang may mga mata na tumubo na sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Malalaki ang mga mata at may mga sugat pa sa gilid. Nagmukha tuloy siyang may bulutong pero higit na malalaki at mata ang laman. Lalo pa siyang nasindak nang makita ang sariling anyo sa salamin. Naging kasuklam-suklam ang itsura niya dahil sa mga tumubong mata na kumukurap pa at kanya-kanya ng lingon sa magkakaibang direksyon. Doon na siya napilitang tumawag sa mga kaibigan at pinapunta sa bahay. Subalit iniwasan din siya ng mga ito matapos makita ang nakakadiri niyang anyo. Pati nga sarili niyang kamag-anak ay natakot na rin sa kanya. Sa huli ay wala rin siyang nakuhang tulong sa mga ito. Lalo lamang siyang nanlumo at napasandal na lang sa sulok habang humahagulgol ng iyak. Naaalala niya ang namayapang mga magulang limang taon na ang nakalilipas. Kung buhay lang sana ang mga ito, baka may tutulong at lalapit pa sa kanya ngayon kaya siguradong hinding hindi siya mag-iisa. Hindi na nga lumabas ng bahay si Dave dahil sa ganoong kalagayan. Palagi lang siyang nakakulong sa kwarto at hindi na rin kumakain. Sinira ng sumpang iyon ang buhay niya at unti-unti siyang nanghina dahil sa kawalan ng kain at tulog. Hanggang isang araw, lalong lumala ang kalagayan ni Dave. Lumobo ang kanyang katawan at lalo pang dumami ang mga mata. Lumuluha ng dugo ang mga ito kaya napuno na ng dugo ang kama at sahig niya. Hindi na rin siya makakilos sa ganoong kalagayan at hindi na rin makapagsalita pa. Buhay pa siya, ngunit parang patay na ang panloob na katauhan niya. Nakatulala na lamang siya sa kisame at naghihintay kung kailan babawian ng buhay. Sa mga panahong iyon ay wala na siyang dinadalangin kundi ang kanyang kamatayan para matapos na ang paghihirap niya. Nang sumunod na araw may panauhi na dumating sa bahay niya at nung oras na marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto, nakita niyang iniluwa roon ang dalawang lalaki at pinagmasdan ang buong katawan niya. Bakas sa anyo ang mga ito, ang labis na takot at pandidiri. Bulong ng isang lalaki. Huwag na tayo masyadong lumapit. Baka nakakahawa yan. Sabi naman ang kanyang kausap. Siya yung bumili ng libro sa akin sa Facebook group namin. Siya. Siya ang nakakuha ng minanigiti puti min kitati puti. Oh, talaga? Gulat na sabi ng kausap. Nakikinig lang si Dave sa usapan ng dalawa. Gusto man niyang magsalita ay hindi na niya magawa pa. Ang dami niyang gustong sabihin at nais itanong sa mga ito. Paliwanag ng lalaking seller. Inorder ko kasi sa isang kolektor sa Germany ang librong yun. Sabi na napagbilhan ko, marami na raw na nagmamayari sa libro pero lahat sila dinapuan ng sakit hanggang sa mamatay sa bangungot dahil tinignan nila yung buong laman ng libro. At yung sinasabi nilang sakit, ay kaya nang tumapo ngayon sa lalaking ito. Oh, talaga? Ibig sabihin tinubuan din sila ng maraming mata sa katawan? Oo, ganun na nga. Kaya nga mahigpit nilang bilin sa akin ay huwag ko raw titingnan ang lahat ng drawing sa librong yun. Aaminin ko, sinilip ko yung ibang pahina pero hindi ko naman tinignan lahat kaya siguro walang nangyari sa akin. At isa pa, hindi rin naman talaga ako naniniwala noong una. Binili ko lang siya dahil mahilig akong mangolekta ng mga gamit na may haunted history. Pero ngayon, <sighs> napatunayan kong totoo nga ang lahat. Yung lahat ng sinasabi nila tungkol sa librong ito. Ano na ang gagawin natin? Tsaka bakit nga pala tayo pumunta rito? Ano? Eh sabi niya kasi nung huling tumawag sa akin ay ah, may tumubo na mata sa noo niya. Eh doon pa lang napatunayan kong totoo nga yung sumpa sa libro. Mula noon palagi kong iniisip kung ano na nga kaya ang mangyayari sa buyer na ito. Kaya naisip ko napuntahan yung address niya rito. So ano nang balak mong gawin ngayon? Wala na pre. Wala na pre. Iyon lang ang gusto kong malaman. Nakita ko na yung dapat kong makita. At puti na lang talaga. Hindi ko tiningnan yung buong laman ng libro. Dinukot ng lalaki ang cellphone sa bulsa at kinuna ng litrato si Dave habang nakaratay sa kama. Hindi nagtagal ay nilisan din ng dalawa ang bahay at hindi man lang kinausap ang kaawa-awang lalaki. Lalaki. Muling naiwan si Dave ng mag-isa. Walang kasama, walang karamay, walang mahingian ng tulong. Pagsapit ng gabi, muling binalot ng dilim ang silid ni Dave. Hindi na niya magawang buksan ang ilaw dahil wala nang kakayahang tumayo ng katawan niya na punong-puno na ng mga mata. Patuloy pa rin sa pagluha ng dugo ang mga matang ito at kumalat na sa buong silid niya. Takot na takot si Dave sa kung ano ang naghihintay sa kanya sa dilim pero wala siyang magawa. Ang nais lang niya sa mga sandaling iyon ay masindihan ang ilaw para sana'y mabawasan ang takot sa dibdib niya. Pero ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto. Lalo pa siyang inakyatan ng kilabot at nagsimulang pagpawisan. Mula sa bumukas na pinto ay tumambad ang isang malaking bulas na lalaking mahaba ang leeg at may nakakadiring anyo. Umasok ito sa silid at lumapit sa kinalalagyan niya. Parang gustong sumabog ng utak ni Dave nang masilayan sa malapitan ang nilalang. Ang nilalang Gaya ng nakita niya sa huling bahagi ng libro. Ito nga yung lalaking may mahabang leeg at tadtad ng mga mata ang buong katawan. Ang mga matang iyon ay tumitig lahat sa kanya sa kabumuka ang bibig ng nilalang. Nagsimulang manigas ang buong katawan ni Dave at pakiramdam niya ay nasa state of sleep paralysis na siya. Gising ang diwa niya pero hindi maigalaw ang katawan Binalot ng hilakbot ang buong pagkatao niya habang nakikita ang nilalang. Hindi niya magawang isarado ang mga mata dahil tila kinokontrol ito ng elementong nasa harap niya ngayon. Sa natitira niyang hininga, narinig niyang nagsalita ang nilalang. Minangakite, eh, pote min kitate pote. Na ang ibig sabihin Never open. Never look. Hilakbot. Best of 2021. 2021. 2021. Ang kwentong ito ay nangyari 11 years ago at saktong 11 anyos din ako noon. Sa katunayan, inihingi ko pa po ng permiso sa aking ina kung papayagan ba niya ako na ikwento sa inyo ang sinasabing family secret namin. At dahil pumayag siya, I'll take the opportunity to put our story into text. Yun nga lang, ay wag ko daw masyadong i-detalye. Tandang-tanda ko pa yung laging sinasabi sa amin ng paulit-ulit ni Lola. May pananaw kang hindi mababali ni Numan. Nasa modernong panahon ka na. Ang naiibang lahi ay lumipas na. Ngunit may angkan ka. Angkan na kailanman ay hindi mo pwedeng talikuran. Sa tuwing laging yan ang nagiging litanya ni Lola sa amin noon matapos na kaming kwentuhan ng mga kwentong kababalaghan sa tuwing matutulog ng gabi, ay kinikilabutan talaga ako sapagkat alam ko sa sarili ko na sa dugo ko nananalaytay ang angkan na sinasabi ni Lola. I was 11 years old and turning 12 the next two days bago gawin ang event na sinasabi ni mama nung napagpasyahan ng magulang ko na umuwi ng Leyte. Kasabay naming umuwi si lola ko na galing din ng ibang bansa. Sabi ng mama ko, kailangan daw na iuwi si lola dito sa Pilipinas upang dito magpagamot. Nagtaka naman ako nung time na iyon dahil may magagandang ospital, magagandang facilities, at magagaling na doktor sa ibang bansa e kung bakit dito pa siya sa Pilipinas magpapagamot. Hindi naman po sa dinidiscriminate ko ang kakayahang medikal ng ating bansa. September 13, natural na sa angkan namin na kapag ganyang araw, nagsasama-sama kami tapos naghahanda ng marami. Nagpapakatay pa nga ng dalawang baboy, yun nga lang ang pinagkaiba. Yung isang baboy ay na-chop at ihahain sa lamesa ng hilaw habang yung isa naman ay kinatay na baboy at half-cook lamang ang kanyang pagkakaluto pero buo pa rin yung baboy na ihahain. Walang timpla dahil bawal sa amin yun kapag ganoong araw. Yung hilaw para daw sa engkanto, yung ininit ng kaunti para sa mga patay. Yun nga, akala ko ay ganun lamang yun. Yun pala pati kami ay kakain ng ganoon at ang sabi ng tigapagdasal, hindi daw pwede sa pamilya namin ang hindi kakain noon kaya kahit ako, no choice. Pero hindi nabali sa akin yun dahil mahilig naman din talaga ako sa mga half-cook. Yung medyo ininit lang ng konti yung karne dahil sinanay ako ng magulang ko. Pero hindi hilaw. Pero dahil inikayat nila ako, natikman ko ang karne ng baboy na hilaw kaya napilitan din ako. Isusubo ko na sana ang piraso ng karne na hiniwa nang mapansin kong wala si Lola sa salo-salo. Tinanong ko yung tiyahin ko kung bakit wala si Lola at ang sabi lang niya ay mamayay lalabas din daw si Lola kaya itinuloy ko na ang pagkain ng kinuha kong karne. Nung una ay parang nakakasuka dahil walang lasa at bukod pa doon yung nakikita kong may mga dugo pa sa laman. Natapos nga yung salo-salong iyon ng around 11.30 ng gabi. Doon ko pa lamang nakitang lumabas si Lola kung kaya't inalalayan siya ng mga pinsan ko paupo doon sa harap ng lamesa. Ang bahay bakasyunan kasi doon ay sobrang laki at wala din pong gaanong gamit at tama lamang yung bilang ng upuan maging ang mga kasangkapan sa bahay lalo na yung ginagamit sa pagkain. Kapansin-pansin ang ubod ng puti na suot ni Lola. Ang ganda niyang tingnan doon. Kahit na matanda na siya ay hindi maikakaila na maganda siya. Half Chinese at Spanish po kasi si Lola. Pero awang-awa ako sa kanya kasi hinang-hina na siya at parang akala mo ay hindi na siya aabutan pa ng kinabukasan. Habang busy ang lahat ng kamag-anak ko sa kwentuhan at maging sa tawanan, nakita ko na lamang na lumapit yung tigadasal sa lola ko. Parang may binubulong siya. Tumangutango lamang si lola. Maya-maya'y tumawag ng atensyon yung tigadasal at ang sabi niya sa amin, Mag-uumpisa na tayo. Huwag na kayong maingay. Pagkasabi niya noon, Nagtayuan na ang mga tao at tapos lumibot sila kay Lola. Parang meron silang sinasabi na sabay-sabay na animoy isang dasal na hindi ko maintindihan. Siyempre ako, gusto kong makita kung ano ang mangyayari pero bago pa ako makalapit ay hinila na ako ni mama papunta doon kay Lola. Napansin ko rin na nandun nga si mama pero si papa ay wala. Hanggang sa bigla na lamang nag-flashback sa akin yung katotohanan na sa tuwing nagkakaroon ng ganong klaseng mga okasyon sa bahay, dapat ay hindi daw kasama ang asawa ng mga anak ni Lola. Maliban lang sa tigadasal at bawat panganay na anak ng mga anak ni Lola, kagaya ko na nag-iisang anak ng magulang ko kaya naiwan ako doon. Si tito at tita andun din kasama yung mga panganay nilang mga anak na pinsan ko may hawak silang aso na itim na itim. Napansin ko iyon. Wala talagang puti kahit kaunti. Nakatali yung mga paa ng aso, pati nga yung bibig nito ay nakatali din. Nakyukyutan nga ako doon sa aso, pero at the same time ay naaawa rin. Walang ano-ano. Bigla na lamang nilaslas nung tigadasal yung leeg ng kawawang aso. At pagkatapos ay inilapit nila mama sa lola ko yung asong iyon at ang mga sumunod na eksena ay hindi ko kinaya. Kitang kita ko kung paanong sinipsip ng lola ko yung dugo ng aso. Doon ako natakot ng sobra kung kaya tumakbo ako papasok sa kwarto at iyak lang ako ng iyak. Iyakin pa po talaga ako noon pero ngayon ay hindi na. Hindi na hanggang sa makatulog ako at kinabukasan nakita ko si Lola na hindi na nanghihina. Nilapitan ako ng Lola at mama ko. Ang sabi ng Lola, may pananaw kang hindi mababali ni Numan. Nasa modernong panahon ka na. Ang naiibang lahi ay lumipas na. Ngunit may angkan ka. Angkan na kailanman ay hindi mo pwedeng talikuran. Sa pagkakataong iyon, lubos akong nalito sa gusto niyang ipahiwatig sa akin. Hinaplos ni mama yung pisngi ko at dinala ako sa kwarto at nandoon si papa. Nakangiti, sabay sabing, Hiyaan mo na yung sinabi ng lola mo. Sabi naman ni mama, ay ikikwento niya rin sa akin ang lahat kapag naiintindihan ko na. Ngayon alam ko na kung bakit may ganoong nangyayari sa pamilya ko sa tuwing sasapit ang Setyembre. Hindi ko akalain na may ganong madilim na lihim ang pamilya ko na pilit nilang ikinukubli sa mahabang panahon. Ngunit ang lumipas ay hindi na maaaring balikan at may mga bagay na hindi na pwedeng ipagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang sinabi sa akin noon ng lola ay lumipas na at ang pananaw ko hindi mababali at magbabago. Oo, may angkan akong iba sa angkan ng ordinaryong tao. Hindi ko man pwedeng talikuran ang angkang aking kinabibilangan ngunit pwede ko namang baguhin ang paniniwala ko at salungatin ang matagal ng pinaniniwalaan at nakasanayang gawin sa pamumuhay ng angkang pinanggalingan ko. Ika nga nila tumatakbo ang oras. Lumilipas ang mga araw at nagbabago ang panahon, ngunit ang nakaraan, ayun na yun. Nangyari na. I have found my peace and a place where I really belong. Natutunan ko na pagkatiwalaan at sambahin ang nag-iisang Diyos. At hindi ko na po imi-mention kung anong klaseng relihiyon ito. Basta, ang alam ko isa na ito sa mga strongest religion na maaaring napakinggan mo na ang ngalan at isa na rin sa lumalagong relihiyon sa kasalukuyan. Ito yung relihiyon na kung saan ako natauhan at nagpapukaw sa kung anong totoong dapat kong paniwalaan. Hilakbot Best of 2021 2021 2021 Naniniwala ba kayo sa pangitain o premonition? Yung tipong katulad sa pelikulang Final Destination. Yung lahat ng mga aksidente na nangyayari sa kanila ay nakita muna ng isang tao bago tuluyang mangyari. Kung pagbabasihan nga ang definition nito, ito daw ay isang bisyon ng isang karanasan katulad ng isang panaginip o pangarap na ginagamit ng Diyos upang makapagdala ng mensahe patungo sa isang tao. Kaugnay rin nito ng pagkakita ng isang taong may matalinong pag-iisip sa kung anong mangyayari sa hinaharap. Bakit ko ba ipinaliliwanag muna kung ano ang ibig sabihin ng pangitain? Ganito kasi ang kwento noon. Sa totoo lang, ako yung tipo na gabi-gabi nagdarasal para sa kaligtasan ng buo kong pamilya. Mula sa aking lolo, lola, mga tita at tito kabilang na ang aking mga mahal na pinsan, syempre ang aking mga kapatid at ng aking mga magulang. Noong bata ako, ayoko mawala o malagasan kami ng isa sa kapamilya ko. Ngunit nagbago ang lahat. Nang minsang managinip ako na nasa isang lugar daw ako na maraming hagdan at may mga taong akyat manaog. Pero lahat sila ay nakaputi. Tapos nakita ako ng lolo ko at kinausap niya ako. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi ni Lolo. E nung time na yun kasi ay buhay pa siya. Napatanong tuloy ako sa kanya na, ah, Lolo, hindi kita maintindihan. Ah, ano ba yung sinasabi niyo? Pero hindi na siya umimik at ang ginawa lamang niya ay nagpatuloy sa paglalakad at sinundan ko pa rin siya bahagya siyang napatigil sa paglalakad at pagkatapos noon ay itinuro niya ang gawing ibaba at doon ngay nakita ko si Lola at ganun din ang aking mga tita na nakapabilog sila at tila nagdarasal. Pagkatapos noon ay nagising na ako bigla. Ilang beses din akong nanaginip na nalagasan ako ng ngipin pero binaliwala ko lang. Naisip ko sa panaginip na nag-usap kami ng lolo ko at tila ba nakarating na rin ako ng langit. Ikunento ko iyon sa mama ko pero wala lang din sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang naging masasakitin si Lolo at madalas na rin siyang labas-masok sa ospital kung kaya't kami rin ay lagi rin nagpupunta doon. Inilihim ni Lolo na may tumor siya sa utak at malala na ito. Sabi nga ng doktor, nasa late stage na daw. Tinapat na rin kami ng doktor na pwedeng maoperahan si Lolo ngunit hindi daw ito siguridad para humaba pa ang kanyang buhay. Nakakaiyak pero kailangan namin tanggapin. Nasa first year high school ako noon. Bilang pangalawa sa nakatatanda sa magpipinsan, kailangan na magpakatatag kami para sa mga nakababata. Nag-birthday pa nga sila lolo at lola. Opo, hindi kayo nagkamali ng basa parehas po ang birth date nila, September 7. Pagkatapos ng ginanap na konting selebrasyon ay iniuwi na rin nila sa bahay si Lola sa Pasig. Madalas pumunta si Mama para dalawin din si Lolo. Isang araw na pag-uwi ko ng bahay, natanaw ko ang chapel ng lugar namin at ito'y nililinis. Naisip ko nga na baka may misa mamaya kaya ganun na lamang sila maglinis doon. Sa daan na salubong ko ang tita Tina ko at si Lola Choling at napangiti ako kasi bihira lang silang mapunta sa amin. Masaya tuloy ako napalapit sa kanila at tanong ko pa'y, Uy, bakit po kayo nandito? Nagkatinginan na lamang sina Lola Choling at si Tita Tina. Pagdakay, Lee, patay na ang lolo mo. Mahinang wika ni Lola Choling na otomatiko kong ikinabigla. Napatulala tuloy ako at nang magbalik ako sa ulirat ay napatakbo na lamang ako papalayo sa lugar. Umiyak ako habang tumatakbo kasi nangyari na yung kinatatakutan kong mangyari. Ang mawalan ng kapamilya. Kinagabihan ay dumating ang ataol na kinalalagyan ni Lolo at hindi ko talaga mapigilan ang luha ko na pumatak pagkakita ko pa lang sa kanya. Parang nandoon yung pakiramdam na baka panaginip lamang ito at hindi ito totoo. Halos hindi ko nga din matagalan na makita ang aking mahal na lolo na nakahiga na sa loob ng kabaong. Hindi ako makapasok sa eskwelahan noon at hindi rin ako makatulog. Dumating nga din ako sa punto na tinanong ko si Lord kung bakit niya pinahintulutang mangyari ito. Pinagpalagay ko rin na bingi na siya dahil halos gabi-gabi kong ipinagdarasal na wag sanang mangyari ito. Napakasakit talaga. Ilang linggo na nang mailibing si Lolo ay nagkaroon na naman ako ng panaginip at dito ngay nagbalik ako sa lugar kung saan ibinurol si Lolo at nandoon si Lola Day at humahagulgul siya. Nakita ko rin sa panaginip kong iyon na nandun din ang iba kong mga tita. Panay ang tanong din ni Lola Day kung bakit ito nangyayari. Sa panaginip kong iyon, dinig na dinig ko ang kanyang pagtangis. Lumapit ako sa kabaong at tinignan ang taong nandoon at nagulat ako dahil hindi si Lolo ang nandoon bagkus ay si Lola Ching. Doon ako nagising na makita ko ang tao sa kabaong Kinaumagahan ay kunento ko sa mama ko ang panaginip ko pero sabi niya ay hindi naman iyon totoo at kabaliktaran lamang ang lahat ng panaginip. Hindi na naman siya naniwala. Binaliwala ko na lamang ang panaginip kong iyon at nagpatuloy lang ang buhay pero dumating nga ang sumunod na taon at buwan ng Mayo iyon. Namatay si Lola Ching. Si Lolo kasi ay namatay ng buwan ng Oktubre Eksaktong pitong buwan nang mamatay naman si Lola. After noon, may napanaginipan na naman ako na may pinagluluksaan na naman kami at hindi nagtagal ay namatay naman si Lola Pipay. Sa katunayan, hindi ko na ikinatutuwa ang nangyayari. Minsan hinihiling ko na lang na hindi na lang ako managinip dahil pagkatapos ni Lola Pipay ay nanaginip na naman ako na bawat paghawak ko sa ngipin ko ay natatanggal ang mga ito. Hindi nga nagkamali dahil dalawang buwan lamang ang nakararaan ay namatay naman si Lola Cha. Ang lola nila mama. Simula noon ay natatakot na akong tumingin sa mga ataol. Pag may lamay akong pinupuntahan, lalo kong kaibigan o kakilala, hindi na talaga ako sumisilip dahil natatakot ako yung pakiramdam na kapag may makikita akong nakahiga sa loob ng ataol na iyon nakakilala o kaya naman ay malapit sa puso ko. Pakiramdam ko'y may susunod na namang makikita akong mamamatay sa pamilya ko. Pero hindi ko naman nakakalimutang makiramay sa pamilya. May time nga na itinutulak na ako ng barkada ko sa tapat ng kabaong pero nakapikit lang ako at nanginginig at akala kasi nila'y nag-iinarte lang ako. Pero kapag nakita na nila akong umiiyak ay saka na rin sila tumitigil dahil alam nilang hindi na ako nakikipagbiruan. Nagpapasalamat ako dahil matapos mamatay si Lola Tia ay tumigil pansamantala ang mga pangitain kong iyon kung kaya't naging normal ang mga panaginip ko. Ngunit nang sumapit ang ika-apat na taon ko sa high school, dito na naman nagbalik ang mga panaginip na iyon. Sa pagkakataong ito, iniiyakan ko daw si Lola Choling dahil namatay na daw siya. Nung time na iyon, hindi nagpupunta si Lola Choleng at wala kaming balita. Iyon pala ay busy lang siya sa pag-aalaga ng kanyang asawa na si Lolo Sario. Si Lolo Sario naman ay may sakit na diabetes kaya hindi na rin ito nakakalakad. Baldado na ito kaya napagpasyahan ko na dalawin si Lolo Sario sapagkat isa ako sa mga paboritong apo niya. Inalagaan nila ako nung bata ako. Lahat nga ng gusto ko noon ay ibinibigay nila nang makita nga nila ako. Nang minsang dumalaw ako sa kanila sa Quezon City ay tuwang-tuwa sila kahit na bakas na bakas ang hirap na nararamdaman niya. Ang mga paa niya ay namamaga at may malalaking sugat na halos pumutol na nga sa kanyang paa. Kinumusta ko siya at nagkwentuhan kami. Pero ilang buwan makalipas ng aking pagdalaw na iyon sa bahay nila sa QC ay hindi na rin nagtagal ang kanyang buhay Simula nang managinip ako at tila nagkakatotoo ang mga bagay na iyon, doon na naniwala si mama sa akin. Paano ba namang hindi siya maniniwala e ilang beses na akong nanaginip at nagkakatotoo. Ito nakaraang taon lang at ngayong taon ay namatayan na naman kami na kaanak at ang lahat ng iyon ay nakita ko na naman bago nangyari. Katulad na lang ng nangyari kay Tita Lily na kung saan na panaginipan kong siya ang laman ng kabaong na tinitignan ko. Iniisip ko na hindi lamang ito nagtataon sapagkat natatandaan ko na meron na ring medical record si Tita Lily na kung saan nang una siyang atakihin sa puso ay dead on arrival na siya sa ospital. Pero nagulat na lamang sila nang bigla itong nabuhay pagdating doon. Hiniling ko kasi na buhayin ulit siya dahil sa gusto kong makita niya ang baby ko. Nakaisang taon pa siyang nabuhay kaso siya na ang sumuko dahil tinapat na rin kami ng doktor na wala ng pag-asa dahil unti-unti nang lumiliit ang utak niya kaya bumabalik na siya sa pagkabata. Panahon noon ang bigayan ng 13 month kaya masaya kami tapos nag-text si mama na patay na si Tita Lily. Bigla akong umiyak noon kahit na nasa trabaho ako at akala na mga ko ay nagbibiro ako nagdiwang kami ng Pasko at bagong taon na malungkot. Makalipas ang isang buwan ay nanaginip na naman ako at sa pagkakataon na naman na ito, nasa tapat kami ng bahay ng lola ko na mama ng mama ko. Kasama ko na ang aking anak. Nakatayo si lola sa tapat ng pinto gaya ng sa tuwing ginagawa niya kapag hinihintay kaming dumating sa kanilang bahay. Sa loob ng panaginip ko, ilang beses ko siyang tinanong kung kumain na siya sapagkat madalas ko rin talagang ginagawa kada umaga ang pagtatanong sa kanya noon. Umupo lamang siya sa batuhan at tinawag ang anak ko. Hanggang sa bigla na lang siyang nagsabi na, Magpapaalam na ako. <laughs> ano kang ba lola? Ano ba yung pinagsasabi mo? Nagalit ako noon sa panaginip ko at umalis na kami ng anak ko pero nakatanaw siya sa amin. Sinabi ko iyon kay mama at sa mga tita ko. Sinabi ko rin sa kanila na bantayang maigi si Lola. Natatakot na naman ako. Ando na rin yung punto na lagi ko na siyang pinupuntahan at kinukumusta. Isang buwan na lang at magbe-birthday na ang anak ko at excited na kami dahil swimming ang plano. Kaso bigla na lang na ospital si Lola at nagtagal ng isang linggo. Napadalaw pa nga ako noon sa ospital para magbantay pero pag uwi ko Kinamadaling araw noon ay kinalampag kami ng barangay tanod kasama ang pinsan ko. Umiiyak na ang aking pinsan dahil tuluyan nang namaalam si Lola. Naiwan kami ng anak ko at umiiyak ako ng umiiyak dahil hindi ko ine-expect ang kanyang kamatayan ng ganong kabilis. Nagtanong tuloy ang aking mag-iisang taong gulang na anak kung bakit ako umiiyak at mas lalo ako napahagulgol noon sa totoo lang naiisip ko na parang isang sumpa ang magkaroon ng ganitong kakayahan dahil napakahirap. Mamaya o bukas makalawa, sariling kamatayan ko na pala ang makikita ko. Mahirap. Lubhang napakahirap. Gaya ng pagkakaroon ng third eye. Mamumulat ka sa mga bagay na kinatatakutan mo at hindi maintindihan ng iba habang nadadagdaga ng aking edad at nagpapatuloy sa buhay, dumating din ako sa punto na naiisip kong hindi pala lahat ng mga pangitain na nakikita ko ay may masamang dulot. Meron din pala itong magandang ihahatid. Katulad ng managinip ako ng dalawang bata na nasa ilog at ang isang bata ay sumama sa akin. Mga pamangkin ko pala sila dahil buntis na pala ang pinsan ko. Dapat kambal kaso namatay ang isa. Tapos sumunod naman ay namanaginip ako na may kalong akong bata at iyon na pala ang anak ko. Hindi ko rin alam na buntis na ako. Nanaginip na naman ako ng mga maleta at nasa airport ako. Asawa ko pala ang makakapag-abroad. Basta, mapanaginipan ko na ang lahat. Huwag lang ang mga nakakatakot kong panaginip tungkol sa pamamaalam at kamatayan ng aking pamilya. Hilakbot Best of 2021 2021 Bagong lipat lang ako rito sa Monte Aria. Kinailangan kong manirahan rito para pagtaguan ang mga taong nanggugulo sa akin. Ngayon, bago kayo mag-isip ng kung ano-ano na may ginawa akong kalukuhan o ano paman kaya ako naririto, nagkakamali kayo. Ang totoo ay ako pa nga ang naagrabyado at naloko. Ako ang winalanghiya pero ako ang nagtatago. Ganito kasi ang kwento. Isa akong OFW sa Qatar. Dalawang taon lang naman ang kontrata ko roon. Mabilis lumipas ang panahon kaya nakampante ako sa kinakasama kong si Karen. Nagtiwala ako na sa muli kong pagbabalik ay magkakaroon kami ng matino at disenteng pamilya. So hayun nga, lumipas ang dalawang taon, umuwi ako ng bansa, nagkairingan kami dahil walang nangyari sa mga ipinagawa ko sa kanya. Ang sabi ko ay bumili siya ng kahit na maliit na lote para mapatayuan namin ang bahay. Nagpadala ako ng pera ngunit kahit lupa sa paso ay wala. Marami siyang dahilan. Madrama masyado. Nakialam pa yung mga magulang niya na kesyo madali lang naman daw kitain ang pera. So pinagbigyan ko. Nagsama pa rin kami sa apartment na tinitirhan namin noong bago ako umalis. Tatlong buwan pa lang akong nakakabalik ay ibinalita niyang buntis siya. Tuwang-tuwa ako dahil magiging tatay na rin ako sa wakas. Kaya lalo akong nagsikap sa trabaho. Ang bilis lumaki ng tiyan niya kaya sigurado akong malaking bata ang kanyang ipinagbubuntis. Pero anong gulat ko nang sa pinaniniwalaan kong ikalimang buwang pagbubuntis niya ay ibang bilang ang sinabi ng doktor. Pitong buwan na pala itong buntis. Limang buwan pa lang ako sa bansa ngunit pitong buwan na ang kanyang ipinagbubuntis. Sabay kaming umuwi. Tinangka akong amuin ng taksil na babae ngunit hindi na ako nakinig pa o nagsalita. Otomatikong nag-impake ako ng gamit at umalis sa paupahang iyon. Nanirahan ako sa ibang bayan ngunit kinukulit pa rin ako nito, maging ng kanyang pamilya. Makinig daw muna ako at matutong magpatawad dahil ang Diyos nga raw ay marunong magpatawad. Ako pa kaya na tao lamang? Para ako masisiraan ng ulo sa katatawa. Ang kakapal ng mukha nila. Hindi ko pa rin sila pinakinggan at hindi ko binalikan si Karen. Wala na akong pakialam sa kanila. Wala hindi ko sila mapapatawad pero wala akong ginawang ikasisira nila. Kaya naman lalo akong bumilib nang ang mga kapatid at kaibigang lalaki pa niya ang may lakas ng loob na gulpihin ako dahil tinakbuhan ko raw at ayaw panagutan na magiging anak namin. Ako pa yung lumabas na masama ngayon? Gayong maliwanag pa sa sikat ng araw ang petsang nakalagay sa pasaporte ko at sa ultrasound ng doktor? Dalawang buwan na siyang buntis bago ako dumating sa bansa. So ano yun? Nabuntis ko siya sa pamamagitan ng ano? <laughs> Messenger? Nagsampa ako ng kaso at saka nagpakalayo-layo dahil ayaw nila akong tigilan sa panggugulo. Kahit daw sustento na lang sa bata ang ibigay ko kaya sobrang kapal ng mukha nila. Kaya heto ako ngayon sa Monte Aria sa kung anumang lugar ito na napakalayo na sa Maynila at wala na yata sa mapa dahil ni hindi ko alam na nag exist pala ang bayang ito. Tamang tama. Walang mag-aakala na narito ako. Gamit ang natitira sa kaunti kong ipon ay nagtinda ako ng lutong ulam sa harap lamang ng aking inuupahang bahay. Pinakinabangan ko ang ilang taong pagtatrabaho sa kusina ng mga fast food at ng dalawang taong kasanayan sa Qatar. Tamad yatang magluto ang mga tao rito kaya naman madali akong nakilala at nakakuha agad ng mga suki. Isa sa mga suking iyon ay si Isay. Ang sabi ng iba, hiwalay raw sa asawang Briton dahil hindi magkaanak. Ang sabi naman ng iba pa, hiniwalayan ang Briton para sa isang Briton din na babae. Basta, iisa ang sigurado. British ang ex-husband niya. <laughs> Dala pa nga ni Isay ang apelyedo ng lalaki. Warham. Nakakatawa nga kasi pinay na pinay yung pangalan niya tapos ang apelyedo e eh British na British. Isay Warham. Madalas bumili ng lutong ulam si Isay. Halos buong araw ko siyang suki mula almusal, tanghalian hanggang sa hapunan. Kabisado ko na nga lahat ng paborito niya. Isang araw na nagkikwentuhan kaming dalawa ay napag-usapan ang dahilan ko kung bakit ako napalipat sa kanilang bayan. Ayoko nga sanang magkwento pero natagpuan ko na lamang ang aking sarili na malayang iniluluhog ang sakit na nadarama ko sa ginawa ng aking dating kinakasama. Hindi ko na napansin na may iba pa palang nakikinig sa mga kwento ko. Ang ilang kapitbahay na bumibili ngunit hindi na nga rin nakauwi at nakinig na lamang sa akin. Nabalik lamang ang maaliwalas kong timpla nang may isang kapitbahay ang nagmungkahi na magluto naman ako ng mga pagkain ng mga Arabo bilang may karanasan daw pala ako sa kusina ng mga Katari. Pumayag naman ako. Mamimili muna ka ako ako ng mga sangkap dahil hindi tipikal na mga natatagpuan sa palengke ang ilang pampalasa ng mga lokal ng gitnang silangan. Isang gabi, habang naglilinis na ako ng mga kaserola sa labas ng aking bahay, ay may natanggap akong tawag mula sa hindi rehistradong numero. Sinagot ko kahit may hinala na ako kung sino iyon. Paparating naman si Isay at habol pa sana sa pagbili ngunit sinanyasan ko muna siya na wag munang magingay kaya tumango na lang ito at nagsandok ng nilagang baka. Hindi nga ako nagkamali. Ang panganay na kapatid ni Karen ang nasa kabilang linya. Ang sabi niya, Mahanap ka rin namin, Boyet. Boyet. Manganganak na sa susunod na buwan si Karen. Magkusa kang umuwi rito o susunduin ka ng mga kaibigan ko. Nagmatigas ako at sinabing wala akong balak na panagutan ng kapatid nilang taksil. Pagkasabi noon ay tinapos ko na agad ang tawag. Hindi naka-loudspeaker ang usapan namin pero narinig ni Isay ang sinasabi noon. Ang lakas daw kasi ng boses at halatang galit na galit. Natawa na lamang ako at sinuklian ang isang daang pisong bayad niya. Sabi ko na lang ay hanggang lakas na lang ng boses ang magagawa ng mga iyon dahil hindi ko na talaga babalikan pa ang taksil nilang kapatid. Biyernes yun. Lumuwas ako sa syudad ng probinsyang nakakasakop sa Monte Aria upang bumili ng mga sangka para sa pagkaing Middle Eastern na hinihiling ng mga kapitbahay ko. Dumadampot ako ng iba't ibang klase ng pampalasa sa grocery nang dalawang lalaki ang tumabi sa akin. Ginitgit nila ako. Paglingon ko ay namukaan ko ang mga iyon bilang mga kabarkada ni Karen. Nagmamadali akong tumakbo papalabas. Nagkagulo. Tumawag pa ng security ang mga walang hiya at sinabing may kaso ako sa Maynila. Nang makalabas ako, isang van ang tumigil sa harapan ko at ilang kalalakihan na nagtulong-tulong para maisakay ako. Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari. Nawalan ako ng malay at nagising na lang ako sa isang madilim na silid. Nakagapos ako sa isang upuan. Sa aking bilang nga ay pito ang lalaki sa harapan ko at isang babae sa kaliwa ko. Si Karen. Malaking malaki na ang tiyan nito at halatang kabuanan na nga. Natawa na lang ako at napailing. Wala naman akong sinabi pero pinagsasampal ako ng magaling na babae. Huwag ko raw siyang ipahiya. Panindigan ko raw ang bata. Bigyan ko man lang daw ng apelyedo at sustento. Sa aking isipan, eh, bakit, bakit na ako ako? Eh nasaan ba yung ama nun? Pero ang kapatid niya ang sumagot sa pamamagitan ng isang suntok. Wala na raw akong pakialam doon basta huwag kong gagaguhin ang kapatid niya. So, <laughs> ako pa talaga yung nanggago? gago? Sa kabila ng dehado kong sitwasyon ay nagawa ko pang sumagot. Sinabi kong pinagkatiwalaan ko sila pero bakit nila nagawang konsintihin si Karen sa kalandian nito? Sapak, buntal, sipa, tumumba ang upuan at kasama ako. Pagmamatigas ko pa na dapat ka ako ang bumuntis sa kapatid nila ang ginugulpi nila imbes na ako. Noon lang natahimik ang mga walang hiya. Nanlalabo na ang paningin ko pero nakita kong nagkatinginan si Karen at ang panganay niyang kuya. Napansin ko rin na nakatingin sa dalawa ang iba pang kalalakihang naroroon. Napahagalpak ako ng tawa sa realisasyong dumapo sa akin. Kaya naman pala hindi pwedeng panagutan ng tunay na ama ang anak nito. Dahil ang tatay ay si Tio rin. May kung anong tumama sa ulo ko na nakapagpatulog sa akin. Nagising lang ako dahil sa kumusyong nangyayari. Nagsisigawan si Karen at ang mga tauhan nilang magkakapatid. May naririnig ako mga putok ng baril kaya naman napadilat ako kahit napakasakit pa ng ulo ko at umiikot pa ang aking paningin. Napasigaw rin ako sa nakita ko. Dalawang lalaki ang nakabulagta. Laslas ang leeg ng isa at halatang wala ng buhay base sa pagkakadilat ng mga mata nito. Ang isa naman ay nakaluwa na ang lamang loob at pilit na gumagapang palapit sa pinto ngunit isang nila lang ang tumalon at bumagsak sa leeg nito. Ni hindi na nga nakaimik yung lalaki. Nang lumundag muli ang nilalang ay wala ng buhay ang tinapakan nito. Samantala ay sige sa pagpapaputok ang dalawang nakatatandang kapatid ni Karen. Ngunit hindi tinatamaan ang nilalang at ang ganong eksena ay sa pelikula ko lamang nakikita. Pero ngayon ay kitang-kita ng aking dalawang mata. Isang mabangis na taong lobo na halos nasa walong talampakan. Isang lalaki pa ang dinakot nito sa ulo pagkatapos ay iniumpog iyon sa pader. Pisak ang ulo noon pagkatapos ay ibinato kina Karen. Tinamaan ang babae at bumagsak ito ng alanganin. Tutulungan sana ito ng isa pang kapatid ngunit hinila iyon ng taong lobo sa mga braso buhat sa likuran. Ang lakas ng sigaw nito, lalo pa ng tadyakan ng taong lobo ang likod nito na nagsanhi ng pagkaputol ng mga brasong hila ng halimaw. Bumagsak ito ng nagsisisigaw habang tila uod na kikislot-kislot. Isa pang lalaki ang nagtangkang magbukas ng pinto para makatakas ngunit iniumpog din ng taong lobo ang ulo nun sa pader hanggang sa madurog. Sige sa palahaw ang kapatid ni Karen na naputulan ng braso kaya para matahimik ito ay paulit-ulit na lamang na tinaluna ng taong lobo sa likuran hanggang sa tuluyang madurog ang mga tadyang nito at magtalsikan pa ang napinsalang lamang loob. Sa takot kong ako naman ang isusunod na tapakan ng halimaw ay nanahimik na lamang ako sa isang sulok na iyon ng silid. Napansin yata ng isa pang lalaki na hindi ako ginagalaw ng taong lobo kaya nagtago ito sa likuran ko ngunit bigla kaming hinarap ng halimaw. Ipinikit ko ang aking mga mata nang humakbang ito palapit sa akin. Naririnig kong nagdarasal ang lalaki sa likuran ko ngunit napasigaw ito nang sa palagay ko ay dakutin din ng halimaw. Naramdaman kong nakahawak pa ito sa sandalan ng aking inuupuan. Nang magmulat ako ng mga mata ay saktong kinagat ng taong lobo ang braso ng lalaking nakahawak sa upuan ko. Bumagsak ang braso at lalong pumalahaw ang lalaki. Natahimik lamang ito ng dukutin ng puso. Tila ito manika na nawalan ng baterya. Napatingin ako sa taong lobo. Nakatingin din ito sa akin at pakiramdam ko ay mas dumoble ang aking takot nang maisip kong kilala ko ito. Marahas na napalingon ang taong lobo nang makarinig ng matinis na tunog. Si Karen at ang kuya niya, papatakas ang dalawang natitirang buhay sa mga kidnapper ko. Mabilis na nakalundag ang taong lobo. Gamit ang matatalas na kuko ay kinalmot nito ang likod ng kapatid ni Karen. Sapat upang lumuwa ang lamang loob nito at mapaluhod sa labis na pagkagimbal. Si Karen naman ay nagmamakaawang umiiyak pa. Ngunit walang awa ang taong lobo. Ipinikit ko ang aking mga mata nang salaksakin nito ng kamay ang tiyan ni Karen. May narinig pa akong uha ng sanggol ngunit saglit na saglit lamang. Saglit lamang. Ang sabi ng mga kapitbahay ko sa Monte Aria ay dalasan ko raw ang pagluluto ng pagkain ng mga Arabo. Masarap naman daw pala kahit sa unang tikim ay kakaiba talaga ang lasa. Gustong gusto rin ni Isay ang mga iniluluto ko lalo na yung isang malaking hita ng tupa. Siya lang ang ipinagluto ko noon. Pasasalamat sa paghahanap at pagliligtas niya sa akin at ang pagtapos sa problemang tinatakasan ko. Ang sabi naman niya ay huwag daw ako sa kanya magpasalamat kung hindi sa ex-husband niyang British na siyang nanghawa sa kanya. Pero binawi rin niya ang sinabi dahil paano kung araw pala iyon mapapasalamatan kung napatay na niya bago siya umuwi sa Pilipinas. Hilakbot Best of 2021 2021 2021 Nagkagulo ang buong palasyo sa pagkamatay ni Princess Olivia Argento. Natagpuan itong may saksak sa dibdib pati sa ibang bahagi ng katawan. Ang asawa nitong si Prinsipe Adriano Argento ay nakaluhod sa harap ng kama at maluha-luha ang dalawang mata. Mama! oh. Halos hindi makabuo ng salita ang lalaki. Sindak na sindak ang kanyang mga magulang sa madugong eksena. Pati ang mga katulong nila ay nakiosyoso na rin sa loob ng silid. Tonto del culo! Anong ginawa mo, Adriano? Mataas ang tinig na asik ng ina at reyna ng palasyo na si Queen Bernadette Argento. Nabulabog silang lahat sa nagawang krimen ni Prince Adriano. Balot na balot ng pulang likido ang kanyang mga palad habang nasa paanan niya ang patalim na ipinangsaksak sa babae. <gasps> Lo siento mucho, mama. Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Tarantang-taranta ang prinsipe. Tumatagaktak pa ang kanyang pawis sa noo. De p*** madre! No estás pensado correctamente! Hindi ka nag-iisip! Palagi kang nagpapadala sa bugso ng iyong damdamin. Tingnan mo ang ginawa mo! Paano na lang kung makarating ito sa media? Luciento, <laughs> mama. Masisisi mo ba ako? kung nagdilim ang aking isip kanina. Kahit kayo rin naman eh, malaki ang galit sa babaeng ito. Ipapahamak niya tayo. Ibubulgar niya tayo sa media. Siya ang sisira sa buong pamilya at pangalan natin. Pinigilan ko lang siya kaya ako nagawa to. Hijo malutong na mura ng Reyna sa kanya. Napabuntong hininga si King William Argento na sumingit sa usapan. Kasalanan mo rin naman kasi Bernadette. Noon pa man ay batid ko ng gulo lang ang dadalhin ng babaeng yan dito. Hindi mo na dapat siya ipinakasal kay Adriano. Simulat sa pulay mainit na dugo ko sa babaeng yan. Penteho! Ibinuka ng Reyna ang pamaypay at lumingon sa mga katulong na nasa likuran. Hoy kayo! Ligpitin niyo ang bangkay na to at siguraduhin ninyong hindi ito makakarating sa labas. Eh saan po namin siya dadalhin, mahal na Reyna? Nanginginig ang tinig ng katulong na si Susi. Wala akong sinabing ilabas niyo siya at itapon. Itago nyo muna sa bodega at balutan nyo ng maraming gamit. Pagkatapos bumalik kayo rito at linisin nyo ang kwartong ito. M masusunod po. Nanginginig sa takot ang mga katulong na binuhat ang bangkay ni Princess Olivia at inilabas ng kwarto. Ilang beses na naghugas ng kamay si Adriano hanggang sa mawala ang bakas ng krimen sa kanyang mga palad. Saka sila nagtipo ng kanyang pamilya sa komedor at doon ipinagpatuloy ang mainit na usapan. Patawarin niyo ako, Mama. Papa. Lalo sa nagawa ko. Eh, ilang ligo na kasi kaming hindi nagkakamabutihan ni Olivia. Hindi ko rin naman akalain nahahantong sa ganito ang lahat. Wala na tayong magagawa pa. Nangyari na ang nangyari. Kailangan na lang natin pag-isipan kung paano pananatilihing lihim ang pangyayaring ito hanggang sa ating mga libingan. Tugon ng Reyna. Pinangunahan mo kasi kami ng mama mo, Adriano. Meron kaming ibang plano para mawala sa landas natin si Olivia. Pero ano tong ginawa mo? Masyado pang maaga para siya'y mamatay. Paano na lang yung event natin next month sa Great House? Magtataka sila kung bakit wala si Olivia doon. E kailangan na kailangan din siya doon. Malaking gulo ang aabutin kapag nalaman nilang patay na siya. Tama ang iyong ama Adriano. Hindi naman natin basta-basta pwedeng sabihin na wala na si Olivia. Olivia. Hindi rin natin pwedeng ikansela ang event dahil sa pagkamatay niya. Kailangan siya roon dahil siya ang haharap sa Prime Minister. Gagawa ko ng paraan, Mama. Bukas na bukas din ay gagawan ko ito ng paraan. Huwag kayong mag-alala. Simula pa man ay mainit na ang dugo nilang lahat kay Princess Olivia. Sa buong angkan kasi nila, ito lang ang totoong may malasakit sa kapwa. Handa itong laspagin ang lahat na kayamanan, masugpulang ang kahirapang gumugutom sa mga tao. Iyon ang bagay na ayaw ng pamilya Argento. Ang tanging gusto lang nila ay sa kanila umiikot ang pera at ang kapangyarihan sa isang palayan nga. Nagrereklamo ang mga magsasaka dahil gustong angkinin ng mga arhento ang kanilang lupain. Kung hindi pa nakialam si Princess Olivia, malamang ay maraming magsasaka ang mawawala ng trabaho at tirahan. Ipinagtanggol ni Princess Olivia ang karapatan ng mga magsasaka sa kanilang lupain. Siya rin ang nagpalaya sa mga inosenteng opisyales at maging mga journalist na napagbintangan lang sa pagkakalat ng baho ng mga arhento. Hindi raw makatarungan na ipakulong ang taong napagbintangan lang. Marami pang nagawa ang prinsesa para sa mga tao. Sa buong pamilya nga nila, siya lang ang hinahangaan at minamahal ng marami dahil sa kanyang busilak na puso. Galit ang lahat sa buong mga arhento maliban sa kanya. Isa ito sa mga ikinaiinit ng dugo ni na Queen Bernadette at King William dahil halos lahat ng papuri na gusto nilang matanggap ay palaging kay Princess Olivia na pupunta. Kaya nga noon pa man ay nagsagawa na sila ng plano kung paano liligpitin ng babae. Naunahan nga lang sila ng mismong asawa nito na si Prince Adriano. Sa katunayan, second cousin lang ni Prince Adriano ang prinsesa. Sa tradisyon kasi ng pamilya nila ay bawal silang magpakasal sa taong hindi nila kadugo. Ito ay para mapanatiling sa kanila lang umiikot ang yaman at kapangyarihan. Isa sila sa mga pamilyang sumusunod sa arranged marriage na isinasagawa rin ng ilang royal family sa ibang bansa. Kumuha si Prince Adriano ng pinakamagaling na inventor para tuldukan ang kanilang problema. Nakilala niya si Red. Ang isa sa mga kilalang inventor na gumagawa ng AI robot. Malaki ang inoffer na halaga ng prinsipe para lang makapagpagawa ng isang human-like AI na kamukhang kamuka ni Princess Olivia. Ilang linggo ang hinintay niya bago ito naihatid ng inventor sa palasyo. I would like to introduce the new Princess Olivia of the Argentos Palace. Pinindot ni Red ang isang buton sa likod ng AI robot. Magandang umaga po. Ako po si Olivia Argentos at masaya akong makita kayong lahat. Pati boses ng prinsesa ay gayang-gaya ng robot. Hindi na nga ito halatang artificial intelligence. Maging ang itsura at body structure ng robot ay parang tunay na tao talaga. Nagagawa pa nitong ngumiti at ilingon-lingon sa paligid ang leeg. Perfect! Tuwang-tuwa si Prince Adriano nang makita ang performance ng robot. Felicidades, Mr. Red! <laughs> you did a very, very good job! Gracias, Prinsipe. Ito, ito na ihaharap ko sa event namin sa Great House. Sa paraang ito, mapapaniwala namin ang lahat na buhay pa si Olivia. Hindi kayo mabibigo dyan, prinsipe. Iyan na yata ang pinaka-perpektong AI na nagawa ko. Walang makakahalata na isang robot lang yan. Basta't siguraduhin mo lang na hindi ito makakalabas sa publiko ha. Maliwanag? Maliwanag? Baka makalimot ka na malaki-laki ang ibinayad ko sa'yo. Alam mo naman siguro ang kaya naming gawin sa mga taksil. Diba? Huwag kayong mag-alala, prinsipe. Nasa inyo ang aking katapatan. Hinding-hindi ko po kayo ilalaglag. Pagsapit nga ng itinakdang araw, bumiyahe sa The Great House ang Argentos family para sa mahalagang meeting kung saan kasama nila ang Prime Minister ng nasabing bansa. Binati ni Prince Adriano ang Prime Minister at ipinakilala rito ang asawang si Princess Olivia na hindi alam ng lahat ay isang AI robot lamang. Bumati rin sa wikang Ingles ang prinsesa at kumaway sa mga taong nasa labas. Hindi nawawala sa anyo ng prinsesa ang matamis ng ngiti. Lingon ito ng lingon sa mga tao habang tumatango at kumakaway naging matagumpay ang meeting ng Argentos family at ng Prime Minister ng The Great House. Trending din sa online ang royal visit ng mga ito sa The Great House. Karamihan pa nga sa papuri at positibong komento ay tungkol lamang kay Princess Olivia. Subalit makalipas ng ilang araw, isang panibagong balita ang kumalat sa internet may napansin daw ang publiko sa kakaibang kilos ni Princess Olivia sa meeting. Parang may hindi raw tama sa prinsesa. Kung gumalaw kasi ang ulo nito, parang hindi ito tunay na tao. Paulit-ulit lang kasi ang pag-ikot ng ulo nito pati ang ekspresyon ng muka. Katakatakang nakangiti lang ito sa buong maghapon at hindi man lang nag-iiba ang anyo ni hindi nga marunong kumurap ang mga mata. Iisa ang hinala ng lahat. Tao ba talaga ito? O robot lang? Nang makarating ang balitang iyon kay Prince Adriano, agad niyang pinuntahan ang laboratory ng inventor at dinala ang robot. Pagpasok pa lamang niya. E bakit ganon? Nahalata pa rin nila na peking Olivia lang ito. Eh, akala ko ba sabi mo wala makakaalam na robot lang ito? Palpak tong ginawa mo. Nagka-issue na naman tuloy kami. Eh, paumanhin, prinsipe. Maging ako ay hindi inakalang mautak na pala ang mga tao ngayon para mahalata nila yan. Uh, huwag kayong mag-alala. Bigyan nyo lang ako ng ilang linggo at aayusin ko muli ang robot na ito. Pagbalik ko sa inyo, ipinapangako kong magiging mas tunay na tao pa siya. Siguraduhin mo lang ang mga sinasabi mo dahil baka... Ha? Basta, kilala mo kaming magalit. Opo, opo, makakaasa po kayo. Pagkaraan ng dalawang linggo ay nagbalik ang inventor sa palasyo sa pagkakataong iyon ay mag-isa na lamang siya. Oh, bakit ikaw lang? Nasaan na si Olivia? Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakapula. Tinanggal nito ang suot na salamin at sinuklay pa sa kamay ang blond nitong buhok. Nandito na ako. Gulat na gulat si Prince Adriano. Hindi siya makapaniwala sa kaharap niyang robot ngayon. Si Olivia, parang tunay na tao na talaga. Mula sa kilos at pananalita at para talagang hindi nahalatang robot ito. Good job, Red! Umaasa akong wala nang mapupuna ang mga tao rito ngayon. Sa isang event na pinuntahan ng pamilya Argento ay muling isinama ng lalaki si Princess Olivia. Kusa itong bumabati sa mga mahahalagang bisita at nakikipagkamay pa. Marami na rin ekspresyon na inilalabas ang mukha nito at marunong na rin itong kumurap. Nang ilabas iyon sa internet ay napaniwala nila ang lahat na totoong tao na ang kasama nilang Princess Olivia. Olivia Pinalabas nilang hindi lang maganda ang pakiramdam ng prinsesa ng araw na iyon kaya ganoon ang kilos niya sa The Great House. Dahil doon, mabilis na namatay ang issue tungkol sa robot na pinagmukhang si Princess Olivia. Muling nakahinga ng maluwag ang pamilya dahil doon. Mahusay. Napakahusay ng ginawa mo Adriano. Napaniwala natin sa kanilang si Olivia nga ang kasama mo. <laughs> Dahil tapos na rin naman ang event sa The Great House, sa tingin ko'y kailangan na nating ipabatid ang tungkol sa kamatayan ni Olivia. Hindi naman pwedeng gamitin natin ang robot na ito habang buhay. Katabi ng lalaki si Princess Olivia at magkahawak pa ang kanilang kamay sa lamesa. No te preocupes, Papa handa na rin ako para dyan. Kailangan lang natin pag-isipan ng mabuti kung anong cause of death ang ilalabas natin sa media. Nanahimik muna ang pamilya habang hindi pa nakakaisip ng cause of death ni Princess Olivia. Nang mga panahong iyon ay nagpapahinga lang sa palasyo ang buong pamilya mula sa sunod-sunod na events na kanilang pinuntahan habang naglilinis ng kwarto ang maid na si Susie. Nakita niyang nakaupo sa tabi ng kama ang robot na si Olivia. Nakaswitch off ang buton nito kaya hindi gumagalaw. Nakatingin lang ito sa kawalan habang naiwan ang ngiti sa mga labi. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbawalis ay bigla siyang nakarinig ng pamilyar na tinig. Tulong! Tulong! Napalingon siya sa robot. Napalingon siya rito at matagal na pinagmasdan. Sinilip pa niya ang pindutan sa likod nito para makasiguradong nakapatay nga ito. Nang ilabot si Susi. Ang tinig kasi ay kapareho ng boses ni Princess Olivia. Napatakbo tuloy siya palabas at tinawag ang prinsipe. <sighs> Narinig ko po kasi siyang nagsalita kanina. Susi, nakapatay ito ngayon kaya imposibleng magsalita ito. Maglinis ka na lang ulit dyan. Eh, eh, pero natatakot po ako eh. eh. Pwede po ba akong magpasama na lang kay Lily? Dalawa na lang kami maglilinis dito. May inutos ako kay Lily ngayon, pati sa ibang katulong. Saka ikaw lang naman ang mag-isang naglilinis dito sa kwarto ko palagi, di ba? O anong problema? Uh, uh, sige po. Ako na lang po ulit. Pakamot-ulong lumabas ng kwarto ang lalaki at naiwan muli si Susi sa silid. Pansamantala niyang binuhat ang robot at inilabas. Sinarado rin niya ang pinto upang hindi ito makita. Sa paglipas ng ilang mga araw, ay tumindi ang hilakbot na nararamdaman ni Susie sa tuwing mapapalapit sa robot na kamukha ni Olivia. Pakiramdam niya ay hindi lang robot ang kasama niya sa tuwing nakikita ito. Madalas din siyang makarinig ng boses sa paligid na kasing tunog ng boses ni Princess Olivia. Naririnig niya ito sa tuwing nakapatay ang robot at hindi gumagalaw. Awang-awa na siya sa prinsesang pinaslang ng sariling pamilya. Bukod sa wala siyang lakas ng loob para magsalita, ay wala rin siyang matibay na ebidensyang maipapakita. Matalino sa paglinis ng gusot ang pamilyang ito at halos lahat ng baho nila noon ay kaya nilang itago. Isang gabi, nililibot ni Susie ang buong palasyo para tignan kung nakakandado na ang lahat ng mga pinto at bintana. Nagulat na lamang siya nang makitang bukas ang pinto ng bodega kung saan itinago ang bangkay ni Princess Olivia. Dali-dali siyang pumasok dito at hinanap ang katawan sa loob. Kinabahan na lamang siya nang makitang wala na roon ang bangkay. Nagtatakbo siya papalabas. Hindi alam kung saan pupunta. Pupunta. Nakarating pa siya sa balkonahe at doon nga niya nakita ang robot na Olivia. Buhat-buhat nito ang bangkay ng totoong Olivia. Blanco ang mukha ng robot habang malalim ang pagkakatitig sa kanya. Ilang sandali pa'y tumalikod ito at naglakad palabas ng palasyo. Taranta siyang pumunta sa prinsipe at sinabi ang nakita. Tonto del culo! Nasisiraan ka na ba? Susi? Sir, sir maniwala po kayo. Tumakas po yung robot, buhat-buhat po niya yung katawan ni Ma'am Olivia. Napilitang lumabas ng kwarto ang lalaki at sinilip nga ang bodega. Napatunayan nga niyang wala roon ang bangkay. De eh, p*** madre, saan mo din na lang katawan niya? Eh hindi nga po ako yung may gawa, prinsipe. Yung robot po. Yung robot po ang gumalaw dyan. Mierda! Iho de put susi! May balak ka ba na ibulgar kami sa publiko? Ha? Pinagbuhatan siya ng kamay ng lalaki. Ang talim ng titig nito sa kanya at parang gusto siyang lamunin ng buhay. Maawa na po kayo sa akin. Wala po akong kasalanan. Wala po akong ginagawang masama. Sinasabi ko lang po kung ano yung nakita ko. Kapag hindi mo pa sinabi sa akin kung saan mo dinala si Olivia, malagim na kamatayan ang sasapitin mo. Ikinulong siya ng lalaki sa bodega at iginapos ang mga kamay Sinubukang hanapin ni Prince Adriano ang katawan ni Olivia pati na ang robot pero hindi niya ito nakita sa buong palasyo. Kasama na niya ang mga gwardya sa paghahanap pero maging sila ay walang nakita. mga wala kayong silbi! Ilang araw hinanap ng mga tauhan sa buong palasyo ang bangkay ng prinsesa pati na ang robot ngunit hindi nila ito nakita doon nagsimulang kabahan ang pamilya Argentos. Hostia p*** carajo! Come mierda y muere! Me cago en la hostia! Matalim na mura ni Reina Bernadette. Kapag hindi pa natin nakita ang katawan niya, ipaligpit mo na rin si Susie. Baka iyan pa magpahamak sa atin. Ilang linggo ang lumipas natagpuan sa damuhan ng bangkay ni Princess Olivia. Wala itong suot na damit at may mga saksak pa sa katawan. Gulat na gulat ang buong mundo sa pangyayari. Iisa ang katanungan ng lahat. Sino ang pumatay sa prinsesa? Base sa investigasyong isinagawa, napag-alaman ng mga eksperto na mahigit isang buwan nang patay ang prinsesa. May mga fingerprint pang nakita sa katawan nito kaya nabuo ang konklusyong pinatay nga ang babae. Dahil dito, muling nagkaroon ng mabigat na isyo ang pamilya Argentos. Dahil sa kapangyarihan ay walang otoridad na makalapit sa kanila para sampahan ng kaso. Ngunit ilan sa mga katulong at tauhan sa palasyo ang napilitang tumakas at umamin sa totoong pangyayari nagkaroon sila ng lakas ng loob para ibulgar ang katotohanang si Prince Adriano ang pumatay sa babae. Matagal na raw mainit ang dugo ng sariling pamilya kay Princess Olivia dahil hindi ito sumusunod sa kanilang patakaran at pilosopiya. Isa sa mga naging testigo ay si Susie. Lalong lumakas ang ebidensya laban sa makapangyarihang pamilya. Pamilya hanggang sa magkaroon ng pagkakataon ng otoridad na imbestigahan ng prinsipe. Doon nila napatunayang ito nga ang pumatay sa prinsesa nang magmatch ang fingerprint niya sa katawan ng babae. Nakulong si Prince Adriano at walang nagawa ang kanyang pamilya. Kahit makapangyarihan na sila ay eh hindi nila kinaya ang galit ng buong mundo. Tila nagkaisa pa nga ang iba't ibang bansa para pabagsakin sila. Ganoon kamahal na mga tao si Princess Olivia. Sa kabila ng mga problemang dinadanas ngayon ng bansa ay nagawa nilang magkaisa para patumbahin ang pinakamakapangyarihang buwaya na nagpapahirap sa kanila. Wala nang nagawa sina Queen Bernadette at King William kundi ang tumakas.